Quindec plus. Sporto tenas menson fresha. Movigiado tenas ne nur la corpon, sed ancau la menson fresha, ciel confirmas metastudajo. retto da treinado pridaura produttivo productivo cae forto, dum laueble multai tagoi de la semaino, pli altigas la mensan productivon de la generatio quindec plus lau crescanta agio, la homo mal construigas, cae corpe, cae mense. Tamen eblas contrauagi tion. Regula movigiado recapabligas la corpon, cae povas protecti contrau mensa caducigio, cae eble ec contrau demensai malsanoi. Tio funccias ec tiam, se oni antaue ne estis multe practicinta sporton, kiel tion montras amplexa metastudajo de esploristoi de la Universitato de Canberra en Australio. Corpa activezzo lautio pribonigas la mensan bonfarton, tute egale de kiu elir baso oni startas. Estis analizitai en tutte tridecnau studajoi, ili pritractis la efficon de treinado pri daura productivo cae pri forto, cae combinon el ambau, tai cion, cae iogon, ie malsamae intensezoi, alla en tutta mensa productivo, cae al diversae partae competentezoi, ciel exemple attento, labor memoro, cae longtempa memoro. Per treinado pri daura productivo, plibonigis la generala productivo de la cerbo. Trainado pri forto havas laula esploristoi pli specifan efikon. Precipe la plenumai cerbo funccioi, cae la memor capablo, versaine profitos de tiu trainado. Plei tauga laula esploristoi estas combino el modera gis intensa trainado pri daura productivo cae forto. Ancau la dauro de la treinado versaine ludas rolon. La treinadai uoi dauru almenau quardec quin gis sestec minutoi. Cai plei bone ili ocasu dum laueble multai tagoi de la semaino. Se mancas tempo por apartai sportai activezoi, tiam ancorau ciam eblas piediri multe. Char ancau tio utilas alla cerbo, cae tio sen per fisice, ciel tion pli clarigas nova studajo presentita en Chicago. Ce ultrasonai mesuradoi esploristoi de Universitato en Nova Mexicio constatis che ciu treto sur la grundon productas prem ondoin ciui disvastigas tra la arterioi en la corpo. La resulto estas fluas plida sango tra la cerbo. Ancora ugis anta une longe, oni credis, che la provisado per sango de la pens organo estas appenao influato de forto streccioe. Ce la curado, laula esploristoi, la effico estas ancora o pli forta, ce piciclado ali flanque mal pli forta. La movigiado, lauili, recte pli bonigas la sango circuladon, Tiel la cerbo laboras pli effice, cae la bonfarto pli altigas. Sen hesita piedirado cae curado estas idealai por la flu effico, char la frequenzo de la pascioe correspondas proximume alla frequenzo de la coro, quiu batas proximume cent dudec foie en minuto.